Պարոն Մեկունյան, ինչպե՞ս եք։ Նորմալ։ Այսպես թե այնպես Արցախի հանրային ռադիոն առավել եւս Բերքահավաքի նախապատրաստական աշխատանքների օրերին, ինչու՞ չէ նաեւ, երբ արդեն ընթացքի մեջ է, անպայման ցանկանում է հանդիպել շրջանի ղեկավարների հետ եւ իմանալ թե ինչ են անում այդ ուղությամբ։ Սկսեմ դուք Ասկերանի շրջանում ինչ վիճակ է դիրում։ Ներկայացնեմ նախքան Բերքահավաքի սկիզբը դեռ ապրիլ ամսում, ապրիլի 27-ին շրջվարչակազմի ղեկավարի համապատասխան որոշումներով թիվ 53 եւ թիվ 52 որոշումներով կանոնակարգվել է հակահրդեհային միջոցառումների պլան ծրագիր, նշանակվել են պատասխանատուներ, ձևավորվել հակահրդեհային հանձնաժողով, շրջվարչակազմի ղեկավարի տեղակալի գլխավորությամբ, մինչ այսօր ուրեմն իրականացնել ահագին աշխատանքներ նամանավանդ ակնա թաղամասում, որը շրջանի արևելյան հատվածում եւ ցածրադիր գոտիներ են համարում, որտեղ արդեն իսկ սկսված է բերքահավաքը։ Օրվա դրությամբ աշխատում են ակնաթաղամասում 20 հացահատիկ ավակ կոմբայններ, գարու բերքահավաքն է սկսված, հակահարդեհային միջոցառումներից մի քիչ առաջանցա, բայց նախքան վերքահավաք սկսվելը մոլախոտերի դեմ պայքարը իրականացվել կենտրոնացված ձևի, մեկել միջդաշտային ճանապարհները ակնաթաղամասում հարթեցման եւ լայնացման աշխատանքները իրականացվել Խաչենշին Փակվաժնի դերական ընկերության թորթորավոր տեխնիկայի միջոցով կարելի է ասած, որ Արնաթաղամասում նախապատրաստական աշխատանքները հակահարդեհային միջոցառումների մասով ավարտված է։ Կտեղադրվի վաղ կամ մյուս օրը լրացուցիչ հրշեջ 4 դաշտային հենակետեր հրշեջփրկարարների միջոցով շուրջօրյա հերթապահություն կազմակերպելու, ինչու չէ նաև շրջանի հակահարդեհային հանձնաժողովի կողմից սահմանվել է գրաֆիկ հիմնարկ ձեռնարկության կամավոր հրշեջ խմբերի կողմից հենց ակնաթաղամասի գրասենյակում հերթապահություն իրականացնելու նույնպես շուրջօրյա հերթապահություն։ Եղանակային պայմաններից ելնելով այս հենակետերի տեղադրումը մի փոքր հետաձգվել է անձրևային եղանակների, բայց մոտ օրերս վաղ կամ մյուս օրը արդեն հենակետերը տեղադրված կլինեն եւ յուրաքանչյուր հրդեհի կամ հրդեհի օջախը օպերատիվորեն կարձանկանքվի եւ միջոցներ կձեռնարկվի։ Պարոն Քուրյան, ակնաթաղամասը կարդարացնի այդքան նախապատրաստական աշխատանքների հետ կապված քրտինքը, արդյունքները։ Նախնական սկսված գարու բերքահավաքը միջին բերքատվությունը 23 ցենտներ հեկտարից հնձվել է մոտ արդեն 400 հեկտարի կարգի գարի, ծորենի բերքահավաքը մի քիչ կուշանա, մոտ 20-25 օրից էլ երևի կսկսվի ծորենի բերքահավաքը։ Գնային քաղաքականության առումով գարու։ Գնային քաղաքականության առումով մայիս ամսվա վարչանշրջանի խորհրդի նիստում համայնքների ղեկավարների ներկայացվել Արցախի Հանրապետության Գյորգի Վատերչյան աջակցության հիմնադրամի կողմից սահմանված գները, այսինքն համայնքների ղեկավարներին հասցրել այդ գների քաղաքականությունը, որ เป զի հողօգտագործողներին հասցվի, որ հիմնադրամը ընդունում է գարի 87 դրամով, որի գումարի մի մասը մինչև 5 օրյա ժամկետում կտրամադրվի հողօգտագործողներին, իսկ մնացած 50%-ը կտրամադրվի չեմ նոյեմբերի 1-ը։ Իսկ այն հողօգտագործողները, որոնք ունեն պարտավորություններ գյուղի գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամին, նրանցից գարուն կվերցնվի կիլոգրամը 95 դրամով։ Բացի այդ, հողօգտագործողներին հնարավորություն է ընձեռնել իրենց գարին տեղափոխել Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամի պահեստները, որտեղ ավելի բարձր 105 դրամով տեղում արդեն կընդունել։ Այսինքն յուրացման հետ կապված այս պահի դրությամբ բարձաբանումները մցրված է, խնդիրներ չկան եւ օգտագործողները իրոք իրենց բերքը հավաքում։ Բանականան, այսինքն դարձյալ ընթառաջել են։ Այո, թեկոզ նախորդ տարին պետնախարարը հայտարարեց, որ հորդորեց հողօգտագործողին, որ հատիկի բերքը քիչ ցանեն, քանի որ գնային քաղաքականության մեջ պետությունը իր միջամտությունը չի ունենա, այսինքն շուկան կթելադրի գնայրը, բայց բայց օգտագործողությունին անջատություն ցուցաբերելու նպատակով այս տարի նույնպես պետությունը միջամտեց, որպեսզի հողօգտագործողները չտուժվեն ցածր գնի հետ կապված։ Շատ բարի։ Ռոմեո Քումյան, այդքան ակնաթաղամասի գնային քաղաքականության մասին, իսկ ընդհանրապես իրավիճակը շրջանում ինչպես է։ Իրավիճակը շրջանում առօրյա գործնություն է ընթանում անկախ քաղաքական վերջի իրադարձություններից, աշխատանքները իրենց ունով տարեկան պլանով են շարժվում, ունենք տարեկան միջոցառումների պլան, ծրագիր, բացի պլան ծրագրից շրջվարչակազմում յուրաքանչյուրը իր աշխատանքային գործունեությամբ է զբաղվում պաշտոնի ազնագրի համապատասխան իրականացնում ենք ամենօրյա աշխատանքներ։ Գիտեմ, որ դուք այսօր ապրում եք ձեր շրջանի, այսպես ասած, նույնիսկ ամենահեռավոր, ամենածայրամասային լուրի հոգսերով դեղյակ եք, երբ հանդիպում եք համայնքապետերի հետ նրանց ամենահուզող հարցերի օրակարգում, այսպես ասած, հարցերի հարցը ո՞րն է լինում։ Համայնքապետերի հետ հանդիպումները համայնքի ղեկավարների կողմից հենց բնակիչներին հուզող հիմնական հարցերը, որ բարձրացվում են, մեծամասնությունը սոցիալական բնույթի հարցերին ներկայացնում բնակիչների կողմից։ Բայց համայնքապետերը իրենց առավել համայնքին հուզող հարցերով են ներկայացնում, այնպես չէ որ շրջանում շրջանի ղեկավարության կողմից այդ հարցերը անուշադրության են մատնվում։ Օրվա դրությամբ, այն ինչպես գիտեք, 2018 թվականից շրջվարչակազմի ենթակայությամբ բացվեց մի նոր հիմնարկ Խաչինչի փակ բաժնետերական ընկերությունը, որը իր կազմում գրկել է Արցախողում մեկ բաժինը, Արցախողի փակ բաժնետերական առաջ որ սպասարկում էր ընդհանուր հանրապետություն, այս տարի շրջաններին հատկացրին տեխնիկա, տրանսպորտ։ Այսինքն դա շինարարական ընկերություն։ Շինարարական ընկերությունը հիմնականում իրականացնում է ճանապարհների բարեկարգման, գյուղամիջյան եւ միջհամայնքային ճանապարհների բարեկարգման աշխատանքները։ Այսպես օրինակ իմ հարազատ Խնձրիստան գյուղում բարեկարգվել են ճանապարհները, այդ ընկերությունն է կատարել։ Այդ ընկերության միջոցներով մոտ օրերից կժամանեն, պլանավորած են մոտ օրերից Խաչենշին ՓԲ-ի տեխնիկան կժամանի եւ Խնձրիստան, Բերքաձոր, մինչ այժմ կատարվել է Ասկերան, Նախճեվանի, Վարդաձոր, Սառնախպյուր այդ համայնքին, եթե դուք անցել եք այդ ճանապարհներով, տարբերությունը կտեսնեք, ինչ հարելի աշխատանքներ են կատարվել։ Մի քանի ամիս առաջ էին գնացել համարյա անանցանելի։ Հիմա բարեկարգվել, խճապատվել է այս նշված իմ ճանապարհահատվածը։ Ընթացքում է Ուխտասար համայնքային ճանապարհը, պլանավորված է Բերքաձոր եւ Խունջրիստան, որից հետո հունիսյան անձրևների գործելա ծրագրերը ավարտելուց հետո պլանավորած է Շոշի ենթաշրջանում աշխատանքներ, ճիշտ է, նպատակահարմար չեն գտել այս պահին վերին ենթաշրջանում աշխատանքները իրականացնել, քանի որ ինչպես գիտեք, սելավները հողային ճանապարհները։ Քանը մնացած շրջաններում նույնպես կան այդպիսի շինարարությամբ զբաղվող, ինչու որովհետև իմ հաղորդաշարը ինձ ստիպում է որպեսի այսպես թե այնպես լինեմ հանրապետության տարբեր յուղերում, յուղական էսքիզներ հաղորդաշարը անշուշտ պիտի պատմի յուղի մասին, յուղացիներին հուզող հարցերի մասին, եւ պիտի ասեմ, որ ցավոտ են յուղամիչյան գրեթե Արցախում չեմ հիացել որևէ յուղով, որ ասեմ ինչ լավ են ճանապարհները բայց վերջերս երբ այցելել եմ իմ ծնդավար զարմացել եմ որ ինչ է մեքենան բարձրանում է միջև վերև նախ մի փոքր զրույց համայնքների միջհամայնքային ճանապարհների առաջնահերթությունը ես կոնկրետ մեր շրջանում ինչ սկզբունքով է իրականացվում հայտերը ընդունվում են շրջվարչակազմում համապատասխան քաղաքաշինության բաժնի կողմից ներկայացնում են շրջվարչակազմի ղեկավարին տեղի ունենում քննարկում եւ ըստ առաջնահերթության իրականացնում է այդ ճանապարհների սպասարկման առավել վատթարները շրջվարչակազմի ղեկավար պարոն Գրիգորյանի որոշմամբ հերթականություն է որոշում ըստ ըստ թերթականությամբ իրականացում։ Իսկ ինչ վերաբերում է նմանատիպ ՓԲԸ-ների ստեղծումը, ինձ հասած տեղեկություններով եւ Մարտակերտի եւ Մարտունու եւ Հադրութի շրջաններում 2018 թվականից համանման փակ բաժնետիրական ընկերություններ ստեղծվել են կառավարության որոշմամբ։ Ընկերությունը հովանավորվում է։ Չէ, ընկերությունը պետության կողմից է ֆինանսավորվում, այո, համապատասխան գումարը կառավարության որոշմամբ հատկացված շրջաններին տվյալ աշխատանքների իրականացնելու մեկ հոդվածը դրա ճանապարհների ստվասարկում բարեկարգում, երկրորդ սալապատման ծրագիրն է եւ երրորդը նույնպես կառավարության որոշումը բնակիչներին շինանյութերով օգնություն տրամադրելու հոդվածն է։ Ո՞նք Ունեք հասկերանի շրջանում յուղ որ չի օգտվում բնական գազից, ունենք դեղեկացնեմ, որ երկրի նախագահի նախընտրական քարոզարշավի ժամանակ բարձրացված գյուղերից, որով գազով ապահովված չեն, դա Կարմիր գյուղն էր, որի գազաֆիկացման աշխատանքները գտնվում են ավարտման փուլում։ Ունենք փոքր համայնքներ, դա Սզնեկներն է, որոնք նույնպես գազաֆիկացված չեն, ներքևերի Սզնեկները, ըստ հերթականության ինձ թվում է գլոզվի, բայց քանի որ կապված է բնակչության թվականակի համեմատ ունենք համայնքները, որոնք շրջապատված են անտառներով, բնակչություն գազի օգտվելու հնարավորությունը գնային քաղաքականությունը գիտենք գազի սակագինը մի քիչ ոչ մատչելի է գյուղացիների համար նախընտրում են փայտով բայց այն համայնքները, որոնք որ բարձրացրել են գազաֆիկացման հարցերը նախընտրական քարոզարշարի ժամանակ, իմ կարծիքով ըստ հերթականությամբ կգազաֆիկացվեն։ Այս տարի գազաֆիկացվել է Կարմիր գյուղ համայնքը։ Մոննեք ունեմ ինչ խոսքով կցանկանայիք հրաժեշտ տայիք Արցախի հանրային ռադիոյի լուղական էսքիզներ հաղորդաշարի ունկնդիրներին։ Կցանկանան նախ մեր Արցախ աշխարհին խաղաղություն, բոլոր փոփոխությունները, որոնք տեղի են ունենում այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում եւ Արցախի Հանրապետությունում, բերեն իշահ մեր ժողովրդին եւ մեր գյուղերում կցանկանամ աստիճանաբար բոլոր խնդիրների ավարտը վերացումը։